Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Ponoći 32, kao što je ovaj jingle najavio, došli smo do još jednog izdanja emisije Viralno. Što je to bilo viralno ovoga tjedna i provlačilo se po svim društvenim mrežama, saznaćemo za par sekundi. Kako bi se reklo, ova engleska iz, izreka može zvuči malo loše na hrvatski, ali ako ste živjeli ispod kamena, vjerojatno onda jedino tako ne znate da je ovoga tjedna održala se Met Gala. Met Gala Bal održava se svake godine i zasigurno je jedno od najvažnijih događanja svake godine pa se ove godine održao u ponedjeljak u Metropolitan Museum of Art poznatijem pod nazivom The Met na Manhattanu u New Yorku. Svake godine tema i dress code su drugačiji, pa je tako ove godine tema bila kemp, što za sve one koji ne znaju kemp je nešto petjerano, raskošno, moglo bi se reći over the top. I svakako ove godine su lukovi baš bili takvi i u nekim slučajevima su možda malo otišli i pre, pre, pre visoko. Također, Met Gala je specifična po zabrani koja je uvedena 2015. da ne smiju e, svi gosti upotrebljavati mobitel za fotografiju i objavu slika s događanja na društvenim mrežama. A kako se može postati uzvanik na Met Gali? Na Met Galu može se doći na dva različita načina ili ako vas organizator pozove ili ako platite ulaznicu koja, čija cijena je vrtoglavih 30.000 dolara, dok cijena stola iznosi čak i 275.000 dolara, što je stvarno, stvarno, moglo bi se reći i suludo. Pitala sam jednu studenticu što ona misli o Medgali i koji je luk bio njoj najdrži, no prije nego što to saznamo idemo na jednu glazbenu pauzu, poslušat ćemo BTS, Halsey i Boy With Love. 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly Bili su ovo BTS, Halsey i Boy With Love, a vrijeme da se vratimo Met Gali i Viralnom. Za sve one koji su se tek sada uključili, viralna tema ovoga tjedna je Met Gala koja se održava svake godine u Metropolitan Museum of Art. Kao što sam najavila na početku emisije, ispitala sam jednu studenticu što ona misli o Medgali, pa poslušajmo. Za početak pratiš li Medgalu? Da, pratim Medgalu. Možda možeš mi reći zašto? E, zato što me zanimaju različiti lukovi i odjeća koje nose. Što misliš o ovogodišnjoj Medgali? Pa mislim da je bila dosta zanimljiva, bilo je dosta ekstravagantnih e, lukova i odjeće koja je stvarno onako lijepa. A, tema ovogodišnje Met Gala je bila camp. Da li si upoznata sa terminom i šta taj termin može znači za tebe? E, nisam upoznata s terminom, ali znam da je bilo nešto ekstravagantno. I možda da li biš izdvojila neke najbolje lukove i neke najgore lukove? E, za mene najbolji luk je bio Ezra Miller, a najgori luk pa ne znam e, Liam Hemsworth zato što crno obično dijelo nije neki ekstravagantni luk. Pa svakako definitivno je da su svi lukovi bili ekstravagantni jer su pratili tu sam, taj sam termin riječi kemp. A i pa dobro, možda crno odijelo, hm, možda nekako tradicionalno. No kako ne bi ulazili što više o, u raspravljanje o Medgali, jer bi se o tome moglo raspravljati danima. Dragi slušateljice i slušatelji, što vi mislite o Medgali? Koji vam je bio najdraži luk ili najgori luk? Možete nam poslati na et na Instagramu poruku, pa da malo prokomentiramo. No prije nego što vas pustim, kao i svakog tjedna donosim vam nešto što ima za pogledati u našim kinima. Vrijeme novoga vikenda može se pogledati Detektiv Pikachu, pa za sve ljubitelje animacije i avanture. Priča počinje nestankom privatnog istražitelja Henrya Goodmana kada njegov 21-godišnji sin Tim pokuša saznati što se zapravo dogodilo. U istrazi će mu pomoći Harryjev bivši Pokemon partner, detektiv Pikachu, koji ima najčudniji smisao za humor. Tim i Pikachu će udružiti snage kako bi razotkrili zapetljanu tajnu. U podrazi za tragovima u suvremenoj metropoli u kojoj žive ljudi i pokemoni susreću se s raznolikim likovima te otkrivaju šokantnu tajnu koja bi mogla uništiti cijeli pokemon svijet. Za sve ljubitelje Pokemona ovo zvuči jako, jako, jako zanimljivo, ali i za one koji nisu baš neki ljubitelji Pokemona, svejedno vjerujem da vam ovom film može promijeniti mišljenje. Također, ako idete pogledati detektiva Pikachu, ako ste uzbuđeni ili možete nam već i sutra nakon što ste ga pogledali javiti kakav je film i vrijedi li ga pogledati. Što će to biti viralno sljedećeg tjedna, stvarno ne znamo jer svakoga dana izbijaju razno razne priče, pa nadamo se nečem zanimljivom. Do tada čujemo se sljedeći tjedan. Jeste li čuli novosti? čemu se to radi? Viralno.